Булатові закортіло спитати її, чи правду вона казала про себе тоді на айсбергу. Але очі в канадської журналістки були такі нещасні й тупі, що він засоромився власної думки. Слід їй машинально пересовував лижий філмарш. Булата пойняло якесь підсвідоме роздратування, немов би цей чоловік симулював, аби дозволити йому й решті мимовільних полярників скинути з себе відповідальність за чужу долю й чуже життя. Все це чистісінькі вигадки, сказав собі Булат, і, щоб одвернути увагу, дочекався жака Антуана і став за ним. Хочете мої лижі? Француз несподівано погодився і почав чіпляти кріплення до унтів. Це означало, що його сили дійшли межі. Пішки Булатові стало значно легше, але хвилин за десять у крижах почався тупий біль. А француз на його лижах спершу наздогнав Раймана естраду та незабаром віддав лижі назад. із мене марафонець, мов куля з кінського кізяка. Забирайте свої дошки, хай їм біс, уже недалеко. Вдарив шквал. Француз ледве втримався і нахилив голову. Булат прикріпив лижі і поправив на плечах мішок. Ліва лямка врізалась у ключицю. Вони наздогнали бельгійця і пішли за ним. Раймон сердито озирався. Поземок уже давно накрив собак, сивими пасмами перелітав через нарти, і валка ледь повзла. Тоді всі поспинялися. Матрос здивувався сам собі чому й досі не падає як лорд з естрадою або француз. Він був певен, що коли сяде або ляже на сніг, то більше не зможе підвестися. За півгодини турбалон підозріло зблід. Він стояв навколішки і дихав роззявленим ротом, а пшоно по земку сікло його по спині та спальному мішку. Віддайте мішок Потоцькому, сказав Булат. Я зараз його гукну. Не хвилюйтесь, мовив норвежець і глянув проти вітру на схід. Сонце вже давно стояло над північним обрієм. Маю ще багато сили в ногах. Його безбарні повіки дрібно закліпали. Трохи відійдіть. Матрос і собі озирнувся. Щогла чітко вимальовувалась на матовому тлі посмугована яскраво червоними колінцями. Тоді матрос глянув назад і лише тепер пересвідчився, що в очах йому не мерехтить. Усі п'ятнадцятеро зачаровано дивились на щоглу. Підійшов Жак Антуан. Вам не важко мене вщипнути, мосьє матрос, бо в мене поклякли руки. Це був не сон. Лишалося тільки дивуватися, як щогла так несподівано виринула з каламутної далини. Їх оточили майже всі члени експедиції, крім Раймона та місіс Кет. Навіть філмарш наблизився і став трохи осторонь. Б'ють об заклад, сказав Патрік Лоу, що це не наш криголам. У криголама щогли зовсім білі, а ця ряба та ще й без пари. Б'юсь об заклад. Ви бачите те саме, що й я. Норвезька станція, мовив Тур. Норвезька. Вони стояли і дивилися проти вітру на рябий червоно-білий хрест, не прив'язаний до землі жодним тросом, хоча вчора троси вважались буквально всім. Шельфова крига була тут така рівна і гладенька неначе її вкочувало під ватерпас. І тоді Булатові знову засмоктало під ложечкою. Коли щогли, ніхто з них не побачив жодних слідів, які свідчили б про людську оселю. Нансен крикнув уїт. Виснажені й скуйовджені поземком тварини пронеслися повз людей з істеричним лементом. Ряба задня сука впала і потрапила під полозок, але її потягли за шлею.